mwaramutse Nshuti bagenzi bakunzi mwiriwe bahadu isangano cacari ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro uburundi buraririmba ikiganiro eh, tutakunze guhamagara abaririmbyi ngo baze kuvuga ngo bariko bakora iki canke bakoze iki canke barota bakora iki oya namba ikiganiro turondera umutumire eh, tuvanye nico dushaka kuganira akaza kudusigurira ikintu gishobora guteza imbere umuziki eh, ndundi icyo bita teme cyangwa umutwe w'ijambo afise iyo atuvana n'iyo adushikana kugira ngo abo baririmbyi eh, bigire hamwe bashobore kugenda bajyanye bafatanye mu nda nabo bakunzi b'umuziki w'urundi ntihagire n'umwe asigara inyuma twarabonye neza yuko eh, muri kino kiganiro iyo tuba dufite umuririmbyi akaza kudukanira ku byo ashoboye kuruta ibindi muzi neza yuko umuririmbyi hambavu yuko Brinos Mbavimbere batazira memba yuko azoza kutuganira ku byerekeye ingene umuziki w'uburundi wagenze mu mwaka uranga ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni icyo bita bilan cyangwa evaluation eh, murazi neza yuko akurikiranira abo baririmbyi n'abo bacururanzi hafi haba ngaha umuziki w'uburundi ingene wifashe cyangwa mu makungu cyangwa ibyo yashoboye gufasha mu iryo shyirahamwe ry'abo baririmbyi kino kiganiro mwagiteguriwe nanje christian savye umuhungu wasavye umuzukuru wasavye ubumuga bw'ivyumano eric wimana tumabajwe abashikira eh, kakaba ari ikiganiro kiza kubera ikibirira hano kuva kuri direct bisigura yuko muza kuronka akaryo kuganira n'uyo kizigenza abarinzi b'abacuranzi mu burundi tukabare tumuhaye ikaze muri studio za sanganiro Bruno Sibavi imbere murakoze christian twaheruka kugira ikiganiro direct kera yego ndibuka ndiko nagutumira nakuvuze ariko mm. memba ko tuzi ko hari urubanza rukomeye rwa abageni baza yuko ubwa mbere mbere ho mhm. e mhm. programme e, mhm. ni programme naho ujya amasaha 10 11 mu gatondo urumva wafashe ikintu ukagisha kuri agenda iba ari programme turagushimira ko witavye buno butumire murakoze reka turaza kuronka kajyo kutubwira mu ncamake sinzi ko hari uwivuga ngo imare muri umwanya tuza kuba dufise ivyerekeye umuziki w'Uburundi gene wabaye mu 2017 tumaze iminsi tuvyiteze cyane ego ego e, tubamenyesha kandi yuko nkuko vyama kino kiganiro twa dutangura tuganira ku bintu n'ibindi biba byabaye kuvuga amakuru tuba dufise mumenyereye ko twama dufise eh, murazi ko ari ubucuti bukomeye bwa ryashirami rikomeye eco entertainment aho wa mugambi wa Love Changes Volume 2 eh, mwarabonye yuko uheruka tutashoye kuronka amakuru kuri ko bari bafise ari tariki imwe z'ukwezi kwa mbere bari bafise igiteramo bakoze eh, hajya kuri La Costa Beach uretse ivyo uno munsi naho nyene ntivyashotse ko tushaka kuronka amajwi yabo twizere ko mu ndwi iza tuzosura kuronka eh, amajwi ya iko eh, entertainment tumenye aho bigeze ariko uretse ibyo agacerere yarimo je twarabonye resultat y'agacerere yarimo uko ivyo yakoze je nari mu gitaramo kuva gitangura gushika gihera nivyo mba hafi ya yaje kuri la costa mu kibenga ndavyo satbi agace amezi yamaze ari mu gacerere yatwese yuko yariko aritaza yatahuye neza yuko atabonye gutakaza ukibaho yariko aritaza imyiteguro yiwe je nabonye na timu yose atubiya aba abadanseri abatamba biwe uh-huh. abona yuko bafasha umwanya kwitegura uh-huh. ikintu yakoze satibi ejo deuxième partie yiwe uh-huh. ari professionnel reka tuza kubigaruka ko inyuma yuko abatashoye kwashika ariko atwumviriza bari kure makamba eh, muramvya muyinga cankuza igitega abantu batashoye gushika ngai bujumbura buguma bumva amaradio ya Samira ngene satibi azoba yifashe mukanya Eric adushikane kuri La Costa Beach aho isanganiro rero yari yashitse ku bwanyu ngo ibabwire ingene ibyo kwa satibi byari bimeze murumva ibyo eh, twako turabona turabivuga ko gato hama mumve satibi asa n'uririmba gato hama muce mwumva abakunzi biwe ngo timu satura timu satura eh, kiya kintu kibura gute oya eh, ubonye people ubaya ubonye abantu babakunze umuziki baje ubona yuko baje baje ukabona ama pancarte ivyandiko ama banderole tibusaturatura tibusaturatura uh -huh. iya no hino ubona yuko vuma ari kinyiganyiga kinyiganyiza bagavumburwa gusa gatoya aho hace haca umviriza urundi burundi induru umuririmbyi rero satura amabafure akaba muri kino gihe kuri la costa beach agira ashike yabwiye abantu ko ashika igihe cy'isaha cumi na zibiri mugabo ashitse igihe cy'isaha zibiri zirenga z'ijoro aho yatwemereye yuko agiye kudukorera ikintu rero icyo kintu tukaba tubyiboneye aho kuri la costa beach ni umunezero mutagira uko ungana icyari ku mutima kirurutse ego kirororotse kuko inyuma y'amezi atandatu tutamubona tutamwumva mu biteramo bimwe bimwe twumva ngo aranabyanga turabonye icyo yari atubikiye kuko umutipe nasanzwe tumwizeye ko yuko ni umuririmbyi agiye kugarukana agateka ku muziki ndundi agiye kudukorera byinshi nk'uko yabitwemereye kuko byinshi yarabyemeye bimwe bimwe turi ko turabibona turindiriye ibindi murazi ingene abantu baje hariho abatashitse ngaha bariko barakurikira bari kure za canguze kirundo muyinga makamba batashe gushika ngaha mubabwira ko ivyo muriko murabona ari biki twabwira ivyo turabona ni ibitangaza tuko turabona icyambu cyo ni indoto ni indoto rundi ni indoto kweli no kuroranirwa aguma atuzanira hariyo kolabo kolabo dushaka izo nyene n'izo nyene imana imwongereretse kugira agiye hariya agume yerekana ibendera ry'igihugu kumwivuriza tumwiguvurije kuramba twari dukeneye nk'aba mu muziki ndonde ariko inakunda kuvuga ati ibyo batakoze ba kera gatwa tubishikeko ku bw'ibyo tumwifurije gutera imbere no gushyira aho yifuza gushyika naho azoroha amatofa vuyibura za bita wadi zose ashikeyo bombo cry oya oya turashimye iki kirori ca karume abubakare twari turindiranye iteka mu kanyoshi kuvaza yashikiye mu kinama mukubona haraja muhira iwabo turamubonye kenya paya turaryohewe rwose uwo ni marishari bavyanka bavyemera ariko niko biri ni marishari w'umuziki w'uburundi umwami turamufana n'umwami avuze ikintu ngaha nicyo twakwitwamo ariko arakora igikorwa. Amavidiyo yiwe ubunye baragura. Ubunye ariko aratera intambwe cyo kimwe na kare yakora video za nimerike ubunye akoresha amadrone. Eh, kandi ubunye araspendinga. Mani top arasatura urakoze cyane nawe turagushimiye kuri iyo misiyo tugirishije uzaba wamuteza umuziki w'uburundi ukimbere turaha turakesha cyane ego nawe Ego cyane abavuye Faransa ngo votre commandeur ati ubivuga kwiki kizwe ndobarivyo abacuraranzi aho mboneye bajya ijya misoro nyene yari iryo hisimbagurika ifise ituntu yatsa tumeze nka babuji rukanga iryohewe bijya bintu mu muziki w'urundi terambere ubona gute e Christian jeno kubwira yuko nafashe na, intumbero yo gutanga slogan cyangwa message kwijambo rimwe mvuga ni umunyo majambo twarawusezeye hari abatawishuka ikintu bagitahuye nka nkama kandi bakigendera ko umaze gufata umwanya ukawujera neza ukipanga neza ni ngombwa yuko haba resita cyangwa inyishu nziza bijya rero satu byagize bijya abakunzi kujya babivuze mu radio babonye igitangaro ndabuye yuko sinzi ko watevyeyo ico yatwerese eh, inshuro kwita deuxième partie yiwe nuvuga yuko ari concert tubona cyangwa tubona kuguma grand musicien kuraraba ama televiziyo hanze urabona yuko satubi bijya navuze kare agaciro kiwe agaciro kiwe ndagafishije ubusa kujya bavuze icyo batari turindiriye mu gace kiwe turakibonye ejo ku buryo kuri twebwe nibaza yuko eh, abaririmbyi bari benshi nusaba yuko abaririmbyi eh, ubu umwaka turimo tutaguye bushasha yuko bafata umwanya uretse yuko yacerewe ugashaka kuri program abantu batangura ubahiriza umwanya naho naho ugocererwa mugabo sati bigavuga ni sati biwe n'umuririmbyi ari muri afise management mm. management ni mutwara ngavuga ni siwe yabazwa byo gucererwa mm. nuko eh mu kurangiza kuvuga ko isatbi eh, mubona bijya by'uko hariho icyo bita ngo satura satura bayita satura eh, Satbi aho yagize kuri la Costa Beach eh, igiteramo gikomeye abantu benshi bari bandirengishika ko yaramaze amezi menshi ndazi birakayanse hamwe avuga ati jewe mfise umunsi wanje twavuga yuko c'est une réussite yarabishoboye ego mm. ego nuko tudatevye rero mu kanya duhavaca tuganira uh, eh, kuvyatuzanye umwanya munini nya nakiziganza bari mvya bacuranzi uh, eh, mu Burundi azuza kuvuga kuvyerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi mwaka wa 2017 tugaruke rero muri studio za radio isanganiro nari nabivuze mu ntango za kino kiganiro tumuganira ubundi rwaririmbaho no munsi dufise amahirwe yo kwakira eh, kizigenza abaririmbyi n'abacuranzi mu Burundi akaba ari Bruno Sibabiva imbere eh, batazira member duse kugoha ikaze muri studio za radio murakoze Christian aho tuza ku vyerekeye ingene umuziki w'Uburundi wagenze umwaka weze mu 2017 aho tubabwira ko namwe ijana na mirongo 76 209 140 ari intererano canke ikibazo ushobora kugira eh, memba memba ikibazo nico duti mbega umuziki w'uburundi eh, mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi umwaka uheze wagenze gute eh, murakoze muri rusange ndavuga yuko eh, mu mpera z'umwaka ati hari tariki mirongo kigarama umwaka uheze naso itangazo kugira sipidi y'ibikorwa batanguye kugira kompetisiyo y'ibikorwa kuko ntibaryama uravye amakonseri yagiye araba bya no hino eh, indwi bitijara tabaye concert hanyuma n'ikindi nabwiye umuntu nuko umwaka uheze unyibutsa myaka 1986 n'indwi mhm. kuko ni umwaka Eh, hari muri munyonyi tariki mirongo ibiri mm. mirongo ibiri na zitatu mm. eh, twahuyeho ibihugu bitandatu byose bivuye muri afurika cyari mm-hmm. eh, ikintu gikomeye rwose turavugana hamaye tuvuze by'uburundi ku burundi twavuga duti burundi uko bumeze ubu mm-hmm. ni igihugu nyabagendwa mm-hmm. turavuga umuzo wa wa koferomide ati koferomide i bujumbura turavuga umukozi k'umunani bidahindutse azoza mu Burundi kugira ngo arabe ingene bimeze kugira ngo uh-huh. dutegure imigambi y'iterambere mu myaka iri imbere mm. nuko rero eh, urumva ikintu cyane nkavuga ndi ku barundi uh-huh. ku barundi nakubwiye yuko ubu batahuwe bagiye muri competition y'ibikorwa nta uryama mm. urumva ubu turarangije kuvuga ku vyerekeye ingene eh, abaririmbyi b'abarundi canke umuziki w'uburundi wakiriye abavuye hanze mm-hmm. reka tuvuge ku vyerekeye we wavuze ibintu bibiri ati wavuze uti ca mbere hari ikintu cerekeranye nuko umuziki uh, muri studio abaririmbyi baticaye wongera uvuga ku vyerekeye ibiteramo by'abarundi ivyo nivyifatira kugira uvuga ngo umwaka wa 2017 wagenze neza dufatire mhm. dufatire duhereye ku vyerekeye umutima muri iki gihe turimwo mu minota itanu rero murashobora gutangura kutwa porogaramu uganire na kizinzo bari ibyo bacuranze aho turavuga ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'uburundi mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi urangiye kimwe mu byo twashoboye kubona ni navuga gute izopfa wirebanga izopfa wiseguye tugaruke rero muri siro za hadi isanganiro bagabanye volume ego ubona gute aba batama kadoza kabone gute eh aba batama bafise ni byiza cyangwa si byiza birafise amateka abigenga nk'izigenza zivuga ku iyi eh, navuze ko ifirimbi ntayavugije mhm. yuko eh, umukino waheze gufata indirimbo y'uwundi ukayisimbira ko ikwitirira wowe atari wowe wayanditse n'amakosa birahanwa ah. kuko amategeko arahari ah, mugabuga nkavuga ni byiza ni byiza iyo ubisavye mu mategeko kuko n'uwo wayisavye atakiriho icyo yogira namenye yuko ubwo nambere atari gwiwe ah. Christian natanze akarorero ka Michael Jackson muhisi na Melody Bango Melody Bango rungira ngo namwumva eh, eh apana indirimbo yose akantu gatoya gusa yashizemo eh, yararishe amafaranga twagize ikintu twita festival za muzika mhm. tubuze isaha ku buryo saa mbiri konseri cya nyuma yabiheze mhm. ni umwanya mwiza ko baca bataha mbere bashaka na benshi bataha n'amaguru baca mu beza bakwisaka plage ubu rero saa mbiri ishika ari igitaramo gitangura mhm. ni ukuvuga yuko wowe uba abantu ko baza ukibagira yuko ujyaje ubwa mbere ni communication none nk'ubu wowe urikiza mm-hmm. igenza bari bacu bararanze ariho nk'umumama ashobora kuba yagisezera eh, nka jewe nagiye parti ya mbere ya Sabina yibonye mbwa ya kabiri kubera ari kumwe n'abana sinashoboye kuvuga eh, none nk'ubu wowe jewe kugira ntunganirize uko mba narishe eh? ubona byogenda gute ejo bizogenda gute ejo bizogenda gute eh. neza yuko ngiriye ko tutotegura urubanza rukomeye rwose mhm. urubanza rukomeye ruzohuza abegwa n'umuziki mhm. mwumvise ko hari urwego rwabayeho reka n'ibindi aho bivuga ngo babimare mugabo namwe murafise icyo mushaka guterera memba mm, mm. mhm. eh, warukuru ushaka bakaduze wumviriza ka mujyoya bakarimboka bigoro ariwe torobeka abashaka kutwandikira ni 76 209 mirongo itatu na sms canke whatsapp twagiye nkazirikiragira abagabo murumva rero kamwe mutwo turirimbo ko akiwacu wacu bend umugwi mushasha wabayeho mu ya 17 umugabo ushaka gukora ibikomeye imbere yuko tumutangura abadashoboye kudutelefona kuri 76083 batwandikire kuri tugiye gukora ni ingufu nyinshi kuko navuze kare yuko ubu eh, statut yemeza yuko umuririmbyi abishobora umugabo wiwe ubu ko twayironse ubu nta gisigaye gukora akazi mm. ubu rero turafite programme ndende gose mugabo ngavuga nti programme ndende ahanini twayifatiye abo twita hmm, aciye agenda witwa bernice ah, atwandikiye ati numva hakozwe ibitari bike uramuzi bernice w'igitega alo we alo ninda twakuye arihe mu kiganiro Burundi buraririmba ni trobe mu mm tushikirize rero nawe icyo washatse kudushikiriza ndamukiriza umutumire eh murakoze je mbaze ku kijaye n'abarinzi bato bato mhm eh ukungene ikarata zigugwa no kungene kibazo cyabo kungene namwe muri ko muragitegura ndamwishure mhm. navuze kare yuko abaririmbyi novuga bato bato nta baririmbyi mutoya abariho kuvuga tuti eh, kumbure uvuga bati umuririmbyi gitangura kuririmba nahandi nta muto ashobora kuba muto mu myaka ugasanga akoze ibintu bikomeye gose aho bizogirirwa kuko tuko tuvugana n'ama studio kugira ngo abayashaka mm. iborohereze kugira ngo barondera kirikare mugabo ngavuganire n'amakarita aza bakoze mu buryo bwa none amakarita numerique mm-hmm. ngavuganire rero ku muririmvyi ifu yuko abafise carte imuranga mm. yego yego hari abajije hmm? bajije nakiriya bajije kijanye n'intuze umuziki Burundi utere imbere mm. umwe rero ah, hari abatwandikira benshi hari wavuze uti um, ndabaramukije abo kuri radio isanganiro mwese mukiganira ubundi buraririmba eh, Samuel Don wo mucankuzo kigamba turabakunda cyane nimutuzanire satibi muri studio murakoze nga tuzoronka akaryo kuko mwakira vuba alo alo Allo? Mhm. Connection mbona iriko iranka eh, twari mwarigeze kumva ko vuba eh, uwitwa Femido Jaba n'abandi bari muri groupe yiwe ngo mhm. bagiye gushira ahabona bagiye kwandika ku gitabo kivuga repertoire y'abaririmbyi eh, mu gihugu cyose byo mhm. baramaze kuvyumva nka kizgenzo baririmbye eh, ndabizi ko turavuganye mhm. n'umugwi washaka no wagize uwo mugwi eh, ni yuko ari intererano nziza kuko hajya bibonye urakeneye n'umuntu ucubura ati eh kanaka kumbure nuko je nimeze yuko ari ikintu na kinye gifasha kugira ngo abantu bamenyekane kimenyekanisha abantu bari mu muziki kavugana rero ujya mugambi wa famille n'abari kumwe n'umugambi wo gushigikira mhm. bwanje kuko ni ikintu washaka eh, ndiko ndaraba ngene ubuhinga butera imbere n'umunsi ndiko shaka ndiko ndaraba ukundo abantu bakeneye kumenya neza mu Burundi mhm. abaririmbyi eh, ukundo bangana cyangwa narigeze kwitira muri bibliothèque ya Université y'u Burundi n'ahandi mhm. ndabura kuvyerekeye umuziki w'u Burundi ibintu byanditswe uretse eh, baje bagira literature africaine bandika nk'ibintu vy'amapoezi canke ibintu vy'amateatre biki wasanga kuvyerekeye umuziki hari ta bintu vyanditswe oya umuziki nta n'ivyari kuko yego ngira ibiyedi ni ukuvuga ku byerekeye ibyo twari ko turavuga ati ndabaramutsa ndamukiriza n'umutumire jewe akabazo mfise nagomba mbwire Uh, utahanye isanganiro awadi ni yanike mukibenga ah, watahanye isanganiro ah uyu ngira amaze iminsi adakurikira ni umwigeme yitwa vestine yiga mu bushinwa nta baririmbyi barashiraho abandi canke bazoguma eh badaboje gusa eh, ngira Europe Changes umwaka yarangiye yarangiye mbo urazi ko eh, volume ya mbere barabayinji ubu mm. ni programme yakozwe ku buryo mvuga nti eh, bizobandanya ntibigaruke bizobandanya azabandi azokurikire ku munsi wa mbere ngira ico mhm. kibazo zokibaza iko eh, Aruna yari kuzi no munsi bwa ntiyashoboye gushika mugabo mhm. ubuzokurikiraho hateza kuba hari ati mwaramutse mwese ndashimye uyu muhanzi ari taho ari taho muziki ndundi akomere ku muheto ndi matama Matarias bihome mu kanyosha ngira yashatse kuvuga mwibirwa na na hari kizigenza baririmbye asanzwe aririmba akongera eh, akongera akavuza na batterie ntwenze kubera ko eh, cagiye ninjiye muri studio eh, numvise ijwi ryawe yo muri twese turi bamwe aho ngo mm. ah, irya benshi irya benshi irya benshi ari ikibazo ko ari canje wa misi iryo hasi ego ati bonjour Christian Mwakamiza kuri mwese ndabaramukize umutumire hama nukuri turashima cyane yuko turi muri faze yo kubaka mhm. dukeneye yuko abantu amahoro savye mhm. jewe ndi Pierre nzimenya mvuke muyinga uwo satbig big up sana arashoboye cyane turamukunda nuko dusa n'abari ko barangiza kino kiganiro turumva neza ko atari ibibazo byinshi babajije ego mugabo ehm, ntitwogenda tutabajije kizigenza baririmbyi eh, byarabonetse yuko muri iki gihugu atama festival menshi ahari n'ayariho aca aravuka agapfa mhm. mbega hariho porogaramu muba mufise kuvuga tuti ko mu bindi bihugu usanga ari amafestival atanu atandatu indwi atandukanye mugabo ino eh, uretse eh, yo bita festival de la chanson féminine ngira nta mhm. yindi irashobora gufata imitsi Eh Christian eh ijema festival eh, mm -hmm. ikintu gikomeye gose ikintu mhm. gisaba logistique ndende ikomeye gose mhm. hanyuma novuga nti ibitaba bimaze ko bigiye kuba kuko uh, twabonye igitaramo ngo tubona ama sponsor mhm. aho rero ikintu gikombe tukibuze ngaha mu gihugu ni ama sponsor ubona sponsor nyazo iyo ari muri ryo hanze mugabo ivyo ngaha ucumengo ndanguvuga mugabo gavuga nti namutubishibere ko dufise urubanza rukomeye mu iri imbere tuzovuga n'aba hama turabicokorwa kugira ngo mu Burundi habe festival isabukuru ikomeye n'imico kama uyibagiye kandi ari mm. gikomeye gose mm. uh, uretse ivyo um, tuba tubona eh, abagira eh, ama afata ibisura by'abaririmbyi bavuye hanze akaba ari eh, bashira ku mapancarte hari habi wacu mugabo wavanga mu kihugu kagenda mu bihugu duhana imbibi canke kure kumenya neza mm. igituma mushanje amasura atazwi atazwi mm. kumenya neza nka Christian mhm. uko ritubona valere yavyo ivyo twari doze twaravuze byinshi mugabo nkavuga ni rero tujanye n'igihe kumbona nabo yabaza kwikubita agashi ko navuga mugabo akazi kare wanyu kadiniye kuko mubo bajije mhm. bavuga duti eh kare dushire abarindi tuzi kugira ngo na public babonye bavuga kanaka kanaka ah. yego nuko natwe kuri nivo yiwacu tuzogerageza turabona ko ariho abandanya batwandikira ari benshi nzi ko tuza kuronka akaryo mhm. ko kubasomera kijewe nari nifuje kubaramutsa ndabashigikiye mukomere ni Emeline mukanyosha Emeline eh, mhm. nabumva ko atakina kimwe bokongereza atari gushima ati bonjour mbega ko twumvise muri muri Amical de Musiciens hariho gusamaza abandi bantu niko navuga ibyo ni gusamaza kuko amategeko arato arahari akuri arabi ibyo ah, asaba ego mm. niko bimeze ati ndi Hervé Mukanyosha nashaka eh, mubwire uko mumbwire uko mwabonye igiteramo ca Satbi nuko mwari muvyiteze ramutsa memba ngira uyatumvije atevye eh, ah, nabivuze kare mhm. yuko Satbi kaya gacirere yarimwo mhm. tucyo mukozi kwa mbere tuzovugana byinshi nidukore kuko igihugu hajya igihugu kitwizeye ko byinshi abantu abantu batwizeye ko byinshi ari abakirisitina nk'abantu saa zine z'ijoro cyangwa mu kirenga nabona abantu batari n'amaguru bavuye kuraba satibi mhm. ibihumbi n'ibihumbi by'abantu mhm. nkavuga rero turakeneye yuko haba ingendo yo gutanga message surtout message yubaka message y'urukundo abantu barakeneye kibahumuriza mhm. ico naco kirikwa ririmvye hama ngavuga rero twe mu migambi yacu dufise dufise imigambi ikomeye gose mu imbere bagiye kuyibona ukuri kwamye kugira ngo nivo y'umuziki tumwaka uheze twariko tuduge navuze ko natanze amata 190% ubu nifuza yuko twaba ijana mm. bakizezeta bakizubara bakitesha umwanya babone yuko hageze yuko bavyuka mm. hanyuma eh, eh. ku bafansi ku umuziki bavuga yuko eh, bo shiraho umwete wo kurushizaho gukunda abarinzi b'urundi bagatera intege abarinzi b'urundi kujya twayibonye ejo wavuze ibya timu ya satura ni ibintu bikomeye rwose n'abandi bakunda umuziki umwaka mushasha yego nuko rero turagushimiye ko witavye ubu mutumire twagerageje ku naho utapfa bimaze twagerageje kuvuga dukeya mu byo byaranguwe muri 2017 twumvise n'abantu bariko twakora bashimye n'abandi babaje ibibazo kandi bazarunk'inyisho aha niyo ikiganiro uburundi burarimba kigarukiye ndashimiye engineer de son Eric Wimana baje bashikira nkashimira abo baduhaye amajwi kwa satura tukashimira namwe ko murakurikira kiro kiganiro na cyane cyane uwafashije eh, kugira ngo dushobore kukiremesha ari eh, Bruno Simavimere batazira memba kizwiza bari mu n'abacuranzi mu gihugu cy'u Burundi murakoze Christian eh, nsavye umungu wasavye n'umuzuku wasavye ni mundwiza nk'ayamango mu kiganiro urundi rurarimba bye bye